Jūs patys, broliai, žinote, kad mūsų apsilankimas pas jūs nebuvo bergždžias. Prieš tai, kaip patys žinote, nukentėję bei patyrę nuoskaudų Filipuose, pasitikėdami Dievu mes drąsiai skelbėme Dievo Evangeliją. Nors kova buvo smarki. Juk mūsų skelbimas plaukia ne iš klaidos, ne iš nedoro tikslo, nei iš klastingumo Dievo pripažinti esą tinkami, kad mums būtų patikėta Evangelija. Mes ją ir skelbėme taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris tyria mūsų širdis. Kaip žinote, mes niekada nepasižymėjome įteikliomis kalbomis. Ir niekada, te paliudija Dievas, nebuvome pasidavę godumui. Niekada nesivaikėme žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, mes galėjome būti jums našta. Vis dėlto tarp jūsų buvome švelnūs tarsi motina, globojanti savo kūdikius. Taip jūsų ilgėdamiesi, troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo Evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums be galo brangus. Jūs, broliai, atsimenate mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume nie vieno jūsų, skelbėme jums Dievo Evangeliją. Ir jūs ir Dievas gali paliudyti, kaip šventai, teisingai ir nepriekaištingai elgėmės su jumis įtikėjusiais. Jūs žinote, kaip mes kiekvieną jūsų tarsi tėvą savo vaikus raginome, kalbinome, maldavome, kad elgtumėtės vertai Dievo, jūs šaukiančio į karalystę ir šlovę. Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priemė iš mūsų išgirstą į Dievo žodį. Jūs priemėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikro yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumise tikintieji. Jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių judėjoje, kurios yra Kristuje Jėzuje, nes tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų kurie nužudė viešpatį Jėzų ir pranašus, kurie persekiojo ir mus. Jie nepatinka Dievui ir yra visų žmonių priešai, nes draudžia mums skelbti pagonėms, kad šie būtų išganyti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką ir ant jų krinta galutinė Dievo rūstybė. O mes, broliai, kuriam laikui atskirti nuo jūsų, žinoma tik kūnų neširdimi, Be galo pasilgę labai troškome išvysti jūsų veidus. Todėl ruošiamės atvykti pas jūs, bent jau aš Paulius ruošiausi kartą ir kitą, tačiau mūsų trukdė šetonas. Kasgi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasididžiavimo vainikas prieš mūsų viešpatį Jėzų, kai jis ateis, jeigu ne jūs? Taip jūs esate mūsų garbė ir džiaugsmas.